لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muhtaram azizlar bugunlik kun sayidil ayyom bo'lgan hajjil masokin bo'lgan kun juma kuni oqshomida bu baxtli bir oila xonadonida jamuljam bo'lib to'kin chachun bir ollohni ne'matlari dasturxon atrofida o'tiribmiz haq taolo bosib kelgan qadamlarimizga ajri azimlar ato aylagan bo'lsin muhtaram azizlar havo bir oz aynib turganini hisobga olib suhbatni boshlamoqchimiz bu anjumanimizga nikoh to'yiga mana bu qozdomlamiz domlamiz kelganlar bu kishini bir ajoyib nasihatlarini eshitmoqchimiz so'zni hozir bu nuriddin domlaga beramiz marhamat أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muhtaram aziz jamoatil muslimin bir oz endi imkoniyat berib turinglar hozir yana chiroq o'chib qoladi gapiraversanglar chiroq o'chib qolar ekan bolalarim o'tirsin o'sha kichkina bolalar ham jim o'tirib tursin ozgina suhbat qilib qo'yaylik endi atiy umid bilan tashkil qilishdi suhbat bo'lmay qoldi azizlar demak bugun e, mana bu xonadonda alloh subhanahu va taoloni fazli karami bilan e, yuksak bir ne'mat nikoh ne'mati bo'lib turibdi azizlar hozir mana shu kunlarda biz e, butun andijon diyorimiz bo'ylab mahallalarda mahalla ahillari bilan to'g'ridan to'g'ri uchrashuvlar qilyapmiz unda mahalla oqsoqollari o'sha otinoylari maslahatchilar ayol erkak hamma bo'lib bir joyda to'planib ochiq muloqotlar savol javoblar tariqasida ogohlikka targ'ib haqida bir qancha suhbatlar bo'lyapti mana shu suhbatlar jarayonida berilayotgan savollarga qarab turib man bildimki shu viloyat bo'yicha nechta tumanlarga borgan bo'lsak eng ko'p berilgan savol taloq haqida bo'ldi nikoh taloq oila masalasida bo'ldi hattoki ba'zi bir ayollar turib sizlar shu narsani gapirmaysizlar ekan bilmaydi ekan degan malomatli gaplarni ham qildi biz aytdikki yo'q buni hamma marosimlarda domlalar gapiryapmiz yana gapirishdan charchamaymiz inshaalloh bundan keyin ham marosimlarda mana shunaqa bir oz to'xtalib o'tishlikni o'zimizga joriy qilamiz ekan nikoh umuman oila azizlar islom tomonidan alloh tomonidan islomda berilgan ulug' bir ne'mat birinchi tashkil bo'lgan oila odam alayhissalom ana odam alayhissalom bilan momo havo onamiz orqali dunyoda birinchi oila tashkil bo'lgan bo'lsa shuni buyog'iga qancha qancha oilalar hammalari payg'ambar alayhissalotu vassalamlar kelgan bo'lsalar hammasi demak oila qurilib keldi nikohlik oilalarga targ'ib qilindi nikoh bu ollohning shohidligida bandalarni shohidligida eru xotin bir biriga qabul qilib bag'ishlashlik marosimini o'tkazishlik islom tomonidan rasmiylashtirishlik degan ma'nolarda bildiradi nikohsiz qilingan turmush hamma dinda ham xususan islom dinida harom deyiladi buni sifoh deyiladi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam o'zlari ham butun ajdodlarini hammasi nikohda bo'lganlar mana shu nikohni nima uchun qilinadi degan savollarga biz yoshlarimizdan so'rab so'rab javob izlab ko'rdik nikohga olib ketayotganlarida bir nechtalariga bir necha kunlarda savollar berib ko'rdik nima uchun nikoh qilgizyapsiz degan savolga ba'zi bir ukalarimiz aytyaptiki dadam aytdilar nikoh qilgiz dedilar ba'zi birlari aytadiki endi ota bobomiz qilgan ekan biz ham shu ishni qilib kelyapmiz ba'zi birlari aytadiki endi musulmonchilik o'shaning uchun qilgizyapmiz aslida nikoh bu alloh taoloni buyrug'i payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam an nikohu sunnati faman rag'iba an sunnati falaysa minni nikoh bu mening sunnatim kim bundan yuz o'girsa mening ummatim emas deganligidan qo'rqqanidan qilgizadigan narsa urf odat dadam so'kadi otam so'kadi qo'ni qo'shnimni malomatiga qolaman deb emas balki ollohni buyrug'i payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamni sunnati musulmonmanmi albatta shu narsani qilmasam oilam harom bo'ladi degan aqidada qildiradigan amal bu ibodat bu azizlar nikohni o'zi u yoqda tursin hatto payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam man shahida fi aqdi nikah axihi ka annama sawma yawman tatawwan dedilar kimiki bir kun bir marta bir marta bitta musulmon birodarini nikohida guvohlik berib qo'ysa bir kun nafl ro'za tutganda savobini oladi dedi nikohda guvohlik berib qo'yganligi uchun bir kun nafl ro'za tutganda savobini olar ekan nikohdan oiladan alloh taoloni buyrug'i bo'lganligi uchun ollohdan qo'rqib qilinadi nikohni qilib bo'lgandan keyin nikoh marosimi o'tib bo'lgandan keyin nikohni e'lon qilinadi to'y qilinadi to'y esa bu nikohning e'loni azizlar nikohni e'loni uchun to'y tashkil qilingan ming afsuslar bo'lsinki ko'p joylarda bizni bu andijonda shaharda bunaqa narsalar kam lekin ko'p joylarda to'yni qilib qo'yib hamma yoqda o'tkazganda kechqurunga borganda yoki o'sha to'yda ayni o'rta pallasida nikoh qilgizishlikka shoshilib qoladilar ertalab nonushtalarda ham o'tkazgan hamma narsasini o'tkazib bo'lgan keyin nikohga shoshilib qoladilar aslida o'zi to'y nikohdan keyin nikohni e'loni uchun bo'lishi kerak hozir bizlarga berilayotgan domlalarga berilayotgan tanbeh tashqaridan shunaqa bo'lyaptiki sizlar nikoh qilayotganinglarda surishtirmayapsizlar o'rgatmayapsizlar gapirmayapsizlar degan gaplarni gapiryapti bu endi xalqni bizga nisbatan aytayotgan fikri mana endi biz o'sha olingan fikrni siz azizlarga yana xalqqa yetkazyapmiz aytmoqchimanki keling yaxshisi siz azizim uylanishlikdan oldin kuyov bolani otasi yoki qizi qachon savol berdi ekan qiziga qarab qizim ona qiziga qarab qizim siz ertaga turmushga chiqasiz ona bo'lasiz oilani bekasi bo'lasiz bir yaxshi ummatni dunyoga keltirishga sabab bo'lasiz inshaalloh oila masalalaridan xabardormisiz nikoh nima taloq nima erda haqqi nima qayin ota qayin onani duosi nima halol nima harom nima g'usl nima tahorat nima bilasizmi deb kim so'rayapti o'zi qizidan yoki bo'lmasa qizini bir mahallani otini oyisiga olib borib otini oyi mana bu qizni turmushga bermoqchiman keling shu qizimga bir ta'lim berib qo'ying biz ham bilmaymiz bunga to'la va chiroyli islomdan ta'lim bering g'uslni o'rgating erda haqqini qaynona qayinotani haqqini sabrda turishlikda qanoatlik bo'lishlikda bir dars qilib qo'ying bir ta'lim berib qo'ying deyilyaptimi yoki uylanajak bolani yetalab olib kelib domla bir oydan keyin to'y qilamiz hozir mana davlatni qonuni bo'yicha bir oydan keyin nikohdan o'tilar ekan shunga qadar bizda imkoniyat bor ekan o'g'limiz sizga olib kelishligimiz sababi domlajon o'g'limga ta'lim bering nikoh nima oila nima g'usul nima boshqa narsalarda bilib olsin deyilyaptimikin bu narsa bo'layotgan bo'lsa bilmadim lekin juda ham kam bo'lishi kerak men ko'p domlalardan sizga shunaqa bo'lyaptimi domla deb so'rasam hech bo'lmadi hali bir marta ham deyapti bir marta ham bo'lmadi deyapti domlalar birortasi kelib mana bu o'g'lim balkim hamma bilarmikin desak bilmasligini bizni idoramizga kelayotgan oilaviy mojarodan bilib olyapmiz har kuni beshtadan o'ntadan odam taloq bilan murojaat qiladi yangi uylanganlar chillasi chiqmaganlar bitta bolali bo'lganlar yosh yosh odamlar arzimagan narsaga taloq qilib yuborishyapti ovqatni bemaza qilib qo'yganligi uchun ham taloq qilib yuboraveradi va hokazolar uchun ham taloq qilib yuboraveradi shuning uchun azizlar mana bu narsani to'g'ri tushunib to'g'ri qabul qilish kerak nikohni ya'ni oilani barpo qilishlikdagi birinchi imkoniyat ruxsat ayoldan so'raladi nikohda bag'ishladingizmi dema deymiz ayol bag'ishlamaguncha yoki rozi bo'lmaguncha erkak kishidan qabul qildingizmi demaymiz u alomatini bildirish kerak rozilik alomatini roziman deyish kerak yoki bo'lmasa judayam uyalsa payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam qiz bola albatta roziligini bildirish kerak deganlarda oyisha onamiz uyaladida qiz bola roziman degani deganlarda rasulimiz aytdilarki sukut saqlashligi ham rozilik dedilar sukut alomati rizo rozilik alomati sukut saqlashlik indamasa demak rozi rozi emas bo'lsa rozi emasman deb aytish kerak dedi toki ayol qiz bola o'zini bag'ishlab roziligini aytmaguncha o'g'il boladan qabul qildingizmi deb so'ralinmaydi bag'ishladim deyishligidan keyingina keyin kuyov boladan qabul qildingizmi deyiladi endi oilani buzishlik ixtiyorini esa erkak kishiga berdi taloq ixtiyori erkakka berildi chunki erkak kishi og'ir bosiq bo'ladi hadeb bu narsalarni aytmaydi boshqa qilmaydi deb turib aytilindi lekin taloqni hamma yoqqa ham ishlataveradigan narsa emas abg'adul halali ilallohi attolaqu dedilar alloh taolo uchun eng halol qilingan narsalarni ichida eng yomon ko'riladigani bu taloq dedi bir marta taloq aytsa ollohni arshi larzaga keladi deydilar ha bizni idoraga har kuni beshta o'nta odam talab bilan murojaat qilyapti bu degani bir oyda yuzlab yuzlab odamlar shu so'zni aytyapti bilmaymiz endi uni qanchasi yarashyapti qanchasi yarashmay ketyapti qanchasi yo'li yo'q qilib taloq qilgan ikkita uchtadan bola yetim bu narsalarda endi biz mana shu imkoniyatdan foydalanib aytishimiz kerak ekan o'rgatishimizga to'g'ri kelib qoldi azizlar oila payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam aytdilarki ayol kishi dedilar qovurg'adan yaralangan qovurg'a esa muvajjun qiyshiq bo'ladi uni to'g'irlayman desang sindirib qo'yasan uni sinishligi esa bu taloqdir dedilar ya'ni ayol kishi zaifa uni ba'zi bir kamchiligi bo'ladi zaifa bo'lganligi uchun injiqligi erkaligi bo'ladi mana shu narsalarga sabr qilasan dedi xoyrukum xoyrukum li ahlihi va ana xoyrukum li ahli dedilar sizlarni yaxshilar o'zini oilasiga yaxshi munosabatda bo'ladiganinglar men sizlarni yaxshilarman men o'zimni oilamga yaxshi munosabatda bo'laman dedilar oila olloh tomonidan berilingan omonat bo'lganligi uchun mana shu narsani yaxshi anglab yetishlik rozi bo'ladi lozim bo'ladi azizlar chunki alloh tomonidan berilingan bu omonatni xiyonat qilmasdan uni o'z joyida sarf qilish kerak oilada erni o'zini burchi ayolning o'zini vazifasi bo'larkan mana shu narsani tushunmaganlikdan er xotinlar orasida hozir ko'p kelishmovchiliklar urush janjallar kelib chiqyapti avvalo bir narsani esdan chiqarish kerak emas sizlar qiz bola yoshlik chog'ida ota onani ulug' bir ne'mati bo'lib dunyoga keldi Al-banat hijabun nar qiz bola do'zaxdan to'sadigan pardadur dedilar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam qiz bola Allohning bergan ne'matidir kimning uyida qiz bo'lsa bu baraka bo'ladi lekin o'sha qiz ko'rgan inson Allohni menga bergan omonati deb u qizni ehtiyotlab parvarishlab dushmanlardan himoya qilib nomahramlardan himoya qilib ilm o'rgatib kasb o'rgatib rosa o'zini ota onasiga xizmat qilay degan holatida boshqa xonadonga berib yuborishlik bu oson ish emas ota ona uchun buni kim qiz chiqarganda o'zi bilar ekan o'sha kattalarda qiz chiqarayotganda otalarini ko'zidan yosh chiqib yig'layotganini ko'rib taajjub qilgan bo'lsa o'zlari qiz chiqarganda bilib oladi debdilar chunki oson ish emas bitta farzandni katta qilib boshqa qilib qiz bola bag'ishladim degandan keyin o'zini ota onasini izidan chiqib ketar ekan hatto o'zini ota onasi beayb yoqda turib oq qiladigan bo'lsa oqi ham o'tmaydi ekan endi qayin ota qayin onani otam onam deb ularni ehtiromini qilib erni xizmati uchun ayol kishi o'tib ketadi shuncha ehtiyot qilib parvarishlab berilgan qizni arzimagan bitta aybi uchun taloq qilibyuborishligi arzimagan aybi uchun zulm qilishligi bu omonatga xiyonat emasmi azizlar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam bunga buyurmadilar balki oilaga nisbatan chiroyli muomalada bo'lishlikni aytdi qur'onda aytadi alloh taolo mabodo shunaqa er xotin endi doim bir xil bo'lavermaydi ekan bir biriniga munosib kelmay qolar ekan va hokazo ishlar bo'lib qolar ekan shunaqada yoki ayol kishi sal beodob bo'lib qolsa nima qilish kerak darrov taroq qilish kerakmi yo'q avval unga nasihat qilasiz debdi ollohdan qo'rqing ayolni chaqirib nasihat qiladi ey ayolim ollohdan qo'rqing alloh taolo qiyomat qoyim bo'lganda ayollarga qarab kim erini rozi qilgan bo'lsa va ollohni rozi qilib erini rozi qilib namozini besh vaqt o'qib ro'zasini tutib shuni orqasidan erini duosini olib rizoligini olib o'tib ketgan ayol bo'lsa jannatni xohlagan eshigidan kirib olsin deb nido qilar ekan shunaqa nasihatlarda ayoliga gapirish kerak ekan onasi yoki jufti halolim siz ogoh bo'ling payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam shunday deganlar allohni rizoligi erni rizoligi bilan barobar agar ikkisini rizoligini olsa jannatga kirarkan deb nasihat qilish kerak payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam odamni odamga sajda qilishi mumkin emas agar odamni odamga sajda qilishlikka buyurilganda men ayollarni o'zini eriga sajda qilishga buyurgan bo'lardim degan shunchalik darajada ulug'laganlar ayollardan jamoat kelib rasulimiz alayhissalotu vassalamga erlarimizni nima ish qilsak haqqidan qutulamiz deganlarida agar eringlarni burni qonab tursa sizlar to'xtamay yalab tursalaringiz ham eringlarni haqqini o'ndan birini ado qilolmaysizlar degan mana bu gaplarni gapirish kerak nasihatlar qilish kerak shunda ham ko'nmadi shunda ham quloq solmadi taloq qilish kerakmi yo'q yana taloq qilmaydi ekan aytyaptiki endi shunaqa bo'laveradigan bo'lsa joizi boshqa qilasiz bizni til bilan aytganda arazlaysiz boshqacha yotib turasiz boshqa uyga chiqib olasiz o'sha uyda hijronga qo'yasiz chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ayolda haqlarini gapirganda vala tahjur illa fil bayt ayolingizni hijronga faqat qo'yasiz faqat uyda degan o'sha uyda aytaylik joyda boshqa qilib oladi shunday arazlagan bo'ladi ayol kishi sal o'ziga kelar ekan tavba qilibman shunday hozir bitta uyda turibmiz hali nikohdamiz ayoliman lekin boshqa boshqa yashashligimiz shuncha qiyin bo'larkan agar man tamomila ajrashib ketsam nima bo'larkan tezda es hushimni yig'ib olay deb sal o'ziga kelar ekan agar shundan keyin ham bo'lmasa nima qiladi deganda ikki tomondan muslih isloh qiluvchi kishini chaqirilar ekan erkak tomondan ham ayol tomondan ham o'rtada kattaroq odamlardan oqsoqollardan domlalardan u tomondan ham kattalardan aytib shunaqa bizni hech ikkalamiz kelishmay qoldik shuni bir bizlarni bir munosabatimizni chiroyli nasihatlar bilan yo'lga solib qo'yinglar deb islohchi chaqirar ekan u muslih ham olloh uchun kelish kerak bir birini urushtirib qo'yishlikka emas balki ikkisini ham koyib chiroyli qilib yo'lga solib qo'yadi bu ham kor qilmadi ana bundan keyin sal qo'polroq muomalaga o'tishlikka bir oz ayoliga kerak bo'lsa ta'lim berib qo'yishlikka ozmoz bir o'ziga ozor yetkazib qo'yishlikka ruxsat berilar ekan shundan keyin ham bo'lmadi joyini boshqa qildi nasihat qildi muslik qildi urushdi janjallar shundan keyin ham bo'lmasa bir taloqi rojiiy qilar ekan endi bungacha uch to'rt oy o'tib ketdi hozir biz aytgan gaplargacha uniga bir hali nasihati hali hijronga qo'yishi hali muslih olib kelishi va hokazosi bo'lguncha uch to'rt oy o'tib ketdi bir taloq qilar ekan shunda ham bir taloq deydi ekan ayol erini uyida o'tirib turadi boshqa yoqqa chiqmaydi oradan bir oy muddat o'tadi bir pokizalik kuni kelgandan keyin ayolni yana raja bo'lib yana bir taloq qiladi shunaqa qilib taloq qilishligini uch oyga surib olib boradi uchta qilguncha ko'ryapsizmi bitta oilani buzilib ketishligi uchun olti oylab sakkiz oylab buzilishini saqlashlikka imkoniyat beryapti alloh taolo bu gap gaplarda oyat bu men arabiysini olib kelmasdan o'zbekchasini aytyapman bu imkoniyat olloh tomonidan berilyapti bitta oilani buzib yuborishlikka haqqi yo'q arzimagan narsaga taloq qilib yuborishlikni haqqi yo'q bittasi keldi mana kuni kecha nimaga bunday qildingiz desam kechqurun kelsam uxlab yotgan ekan mani kutmabdi ekan eshikni ochmadi kelsam e shunga ham taloq qiladimi ovqatni bemaza qilsa taloq qilsa kutmabsan deb taloq qilsa taloq degani siz mendan chiqib xohlagan odam bilan yashashingiz mumkin deganiku bu mana bu narsalarni jarayonlari mana hozir aytganimizdek bir necha oylarga borib to'xtalinadigan narsa endi mabodo ayol kishi o'zi soliha yaxshi eri shunaqa bo'lib qolsachi eri nojoiz odam bo'lib qolsa nima qiladi u ham yuqoridagi holatda ish ko'radi ya'ni avval nasihat qiladi siz mani g'ariba qilib qo'ymang men omonatman sizga alloh tomonidan berilingan omonat payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam ayollariga qanaqa munosabatda bo'lgan hatto o'tib ketgan hadicha onamizni yaxshi ko'rib oyisha onamiz kirib hadicha onamiz haqlarida rasululloh sollallohu alayhi vasallam gapirayotganlarida oyisha onamiz namuncha o'sha hadicha qari xotin deb gapiraverasiz deganlarida rasulimizning ko'zlariga yosh kelib hadicha haqida bunday demang hadicha bir paytlar islomni yarimi bo'lgan dunyoda ikkimizdan boshqa musulmon bo'lmagan man yarim musulmon bo'lsam yarimi hadicha bo'lgan deb yig'laganlar eslab yig'lardilar hadicha onamiz muhabbatlari shunday qolgan edi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamdan siz kimni yaxshi ko'rasiz deganda oyishani deganlar oysha onamiz bilan yashayotganlar ayollarini aytgan oshkora aytganlar kimni yaxshi ko'rasiz deganlarda oyishani undan keyin yana kimni yaxshi ko'rasiz deganda yana oyishani undan keyin yana kimni deganda yana oyishani deganlar to'rtinchi marta undan keyin kimni deganda abu oysha oyishani otasini ya'ni abu bakrni deganlar mana bu nasihatlarni endi ayol muslima ayol eriga qilmoqligi kerak ekan erini tartibga chaqirishlikni shunday qilib boshlar ekan o'zingizni qo'lga oling mani xorlamang zorlamang zulm bo'ladi sizga omonatman bundoq qilmang deb agar o'shanda ham quloq solmay yana beodobligini boshlasa ayol ham mustih chaqiradi o'rtaga sulh qiluvchilarni isloh qiluvchilarni chaqiradi va hokazo bo'ladi darrov arazlab u ham uyiga ketib qolmaydi endi taloq ham bo'ldi deylik aytaylik shunaqa talov bo'ldi endi bular ajrashish muqarrar bo'ldi shu talov bo'ldi misol aytaylik uch marta bo'lib bo'lib oxiri ajrashishlikka keldi ho'p ajradi ham endi nima qiladi ajrab talov bo'lgandan keyin darrovda yuk taqini solib qizni olib borib uyga qo'yib qo'yadimi yo'q azizlar islomda shariatda iddani ayol kishi o'sha erini uyida o'tkazadi erida haqqi bor uni idda haqqi bor o'sha iddasi chiqquncha er uni boqib turadi bolalari bo'lsa boqadi unga sharoitini qilib beradi shuning uchun ham idda saqlashlik odobida masalan eri o'lganda idda saqlayotgan ayol o'ziga bezak berishi mumkin emas eri o'lganligi uchun erini hurmatidan marhum erini hurmatidan o'ziga bezak bermay idda saqlaydi lekin taloq bo'lgan ayol o'ziga bezak beradi shoyatki erini ko'ngli tushib qaytib qolsa agar unday bo'lmagan taqdirda ham o'sha iddasi tugashi bilan u ayol o'sha joyidan boshqasiga erga tegib ketishi kerak ko'chaga qolish kerak emas unga qadar iddani uyda eri o'tkazadi ta'minlab turadi balog'atga yetmagan bolalari bo'lsa bolalarini balog'atga yetguncha ota boqib turadi ta'minlab turadi uy joy bilan yemish bilan ta'minlash otani vazifasi bo'ladi qiyomatda javob beradi bu narsani qilmasa shularni o'ylanib turib keyin taloq qilish kerak ertaga qiyomatda nima deyman hozir buni ajrab ketsam iddasini chiqarguncha shu yerda uch oy o'tirish kerak iddadan keyin mana balog'atga yetmagan bolalarim bor bularni boqishlik ta'minlashlik menga omonat degan narsalarni o'zini oldiga olib kelib keyin bu ishni qilmoqlik kerak ko'ryapsizmi azizlar qanchalik darajada oilani ehtiyot qilishlik avaylab asrashlik shariati islomiyada buyurilindi shu darajada islom daqiq e'tibor qildiki ayollarimizni xor zor bo'lib qolmaslik uchun endi turmush chiroyli farovon bo'lib o'sha birinchi nikohni o'zidayoq bir birlariga bag'ishlash va qabul qilishlik marosimi chiroyli o'tib ayol kishi sizga o'zimni bag'ishladim deb butun umr sizga vafoli bo'laman deb erkak kishi esa sizni qabul qildim boqaman kiyintiraman ichiraman dushmanlardan himoya qilaman deb qabul qilib olar ekan mana shunga vafoda bo'lish kerak hozir bir narsa izdirobga solyapti azizlar bizni men ishonmayotgandim o'z ko'zim bilan ko'rdim mardikor bozorda ayollar borligini sizlar ham ko'ryapsizlarmi ba'zi hududlarda ayollar mardikorlikka chiqyapti ekan mana farg'ona tomonda ham ko'rdim o'zimizda ham ko'rib qoldim toshkentda ham ko'rib qoldim qizlar ayollar mardikorlikka chiqyapti ekan bu erkaklar uchun or ayolini ham mardikorlikka chiqaradimi o'zi qilmaydimi mardikorchilikni o'zi qilsin nimaiki imkoniyati bo'lsa o'zi uchun sarflab oilasi uchun topib kelsin lekin ayol kishini mardikorlikka chiqarib qo'yishlik bu musulmon erkak uchun gunoh bo'ladigan balki u dayuslik holatiga kelib qoladigan ish ku bu azizlar nomahram olib ketsa ayolni ishlatgani uyiga alloh biladi u nima niyatda olib ketyapti uyda bola chaqasiga termilib o'tirgan erkak nahot ayolini chiqarib yuboradi uni ta'minlashligi uni boqib qo'yishligi kerak hattoki payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamni oldilariga bir sahoba ayol kelib oysha onamiz orqali shikoyat qildilarki meni erim yaxshi meni sahoba rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalari kechalari qoim kunduzlari soim ro'zador butun borini rasululloh sollallohu alayhi vasallam uchun bag'ishlaganlar lekin menga bee'tibor ammo boshqa ta'minlab turadi iqtisoddan lekin manga bee'tibor man bilan ishi yo'q deydi payg'ambar alayhisalom bu gapni eshitib turib haligi sahobaga tanbeh berdi bilginki ayolingni senda haqqi bor dedi hatto o'sha oilaviy munosabatdagi haqqini ado qilib qo'yishlikkacha mas'ul ekanligini payg'ambarimiz alayhissalotu vassallam o'rgatdilar bu islom bu din olloh yaratgan nizom bu azizlar buni buzishga haqqimiz yo'q shuning uchun oila qurildimi sizni boqaman deb va'da qildimi erkak kishi oilasini boqsin imkon qadar endi ayollarimiz ham sobira bo'lsinlar sabrli bo'lsinlar erini olib kelganiga qanoat qilsinlar fotima onamizni rasulimiz alayhissalotu vassalam turmushga berganlarida qizim ali nimani olib kelsa yeng olib kelmasa sabr qiling deb berganlar fotima onamiz turmushga chiqdilar hazrati ali bilan yashab turibdilar xabar kelib qoldiki fotima onamiz kasal bo'lib qolibdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam chaqiryapti ekanlar deb qizini turmushga bergan payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam bezovtalanib qizlarini uylariga bordilar eshikni taqillatdilar ichkaridan qizim eshikni taqillatuvdilar ichkaridan fotima onamiz kim deb savol berdilar man otangiz bo'laman kirishlikka ruxsat berasizmi dedilar fotima onamiz ichkarida turib ozgina turib tursinlar yo rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar kutib qoldilar bir oz muddat o'tgandan keyin yana taqillatdilar qizim kirishlikka ruxsat berasizmi mani otangiz men muhammad sollallohu alayhi vasallam bo'laman dedilar fotima onamiz abi ozgina meni kutib tursinlar otajon dedilar uchinchi marta taqillatdilar agar uchinchida ham kirgizmasa qaytib ketish kerak chunki sunnat uch marta taqillatish qizim nima qilay devdilar ichkaridan fotima onamiz yig'lagan ovozlari eshitildi hayron bo'lib rasululloh alayhi vasallam nima yig'layapsiz qizim nima bo'ldi deyavdilar otajon ya rasululloh meni kechiring sizni kutkizib qo'ydim ustimni satr qilgani ustimni berkitgani kiyim topdimu boshimga ro'mol topolmasdan yig'layapman dedi mana bu rasululloh alayhivasallamni qizlarni yashash ahvoli edi rasulimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki men otangizman mayli mahram sifatida kirishlikka ruxsat bering dedi kirdilar fotima onamiz o'tiribdilar ranglari zafaron bo'lib qolibdi kasal ekanlar sarg'ayib qolgan nabiralari esa bir birini quchoqlab hasan husan uxlab yotibdilar oldilariga kelib qizini boshini silab qizim nima bo'ldi sizga betobmisiz deyavdilar fotima onamiz ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana kechiring kuyovingiz hazrati aliga turmushga berayotib nimani olib kelsa yeng olib kelmasa sabr qiling deyavdingiz mana shu sabr qanoatda yashab keldim ammo bugun bir hafta bo'lib ketdi uyimizda bir to'rg'am ham non qolmagan yegulik narsa yo'q nabiralarimiz qonni ochligidan yig'lab yig'lab uxlab qoldilar aldab uxlatib qo'ydim uxlab qolib turinglar bobangiz muhammad alayhissalom yegulik olib keladi dedim dedilar bu gapni eshitar ekan rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'zlaridan yosh oqib qizim siz bir hafta bo'ldi non yo'q uyimda deyapsizu man nonni ta'mini esimdan chiqarib yuborganimga ancha bo'lgan dedilar lekin fotima onamiz shikoyat qilib chiqib ketmadilar boshiga katta tugunni qo'yib chiqib ketsa bo'lardi nima uchun biznikilar uyida yeguligi bor hamma yo'g'i bo'lsa ham man tijorat qilishim kerak deb tugunini boshiga qo'yib qirg'iziston yoki boshqa joyga qarab ketyapti qizlar ayollar sabr qiling opajon sabr qiling momojon sabr qiling singiljon desak aytadiki nima qilay men ham odamlarga o'xshab yashagim kelyapti man ham taqinchoq taqqim kelyapti va hokazo aytadi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamni qizlarida bu narsa bo'lmadi hatto mana o'sha badr kunidan avvalroq o'sha qaynoqa bani mustaqlaq deb qo'yamiz bani mustaqlaq kunida rasululloh sollallohu alayhi vasallam safarga chiqib ketishlaridan oldin ayollariga qurra tashardilar kimga qurra chiqsa ya'ni chek tashardi kimga chiqsa shuni safarga olib ketardi adolat bo'lsin deb shunaqa qurra tashlaganda qurra oyisha onamizga to'g'ri kelib qoldi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam oyisha onamizni o'zlari bilan birga olib ketadigan bo'ldilar safarga oyisha onamizga aytdilar oyisha seni olib ketadigan bo'ldim birga oyisha onamiz juda xursand bo'ldilar ayol kishi ekan birga ketishlik uchun kiyindilar bor yo'g'i kiyimlari bitta edi lekin bir taqinchoq taqqisi kelib qoldilar birorta taqadigan taqinchog'i yo'q edi ekan oysha onamiz opalari asmoni oldiga borib opasidan ijaraga bo'ynidagi marjonini berib turishlikni so'radilar qarang marjoningizni berib turing deb payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam mana shu asmo onamiz marjonni qaytib berdi berdilar ijaraga oysha onamiz bo'yinlariga taqib safarga chiqdilar birgalikda lekin payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamni oldilariga kelib meni marjonim yo'q olib berasiz demadilar ammo yo'lda yo'qolib qolganda xarxasha qildilarki marjonimni topib beringlar dedi chunki bu omonat edi butun sahroda oyoq osti qildilar tuproqlarni qidirib qumlarni qidirtirdilar payg'ambar alayhisalom topib beringlar marjonini deb mana shu oysha onamiz shunaqa ayoldilar shunaqa yashadilar hatto aytadilar imom buxoriyda sahih hadis keltiradilar oysha onamiz aytadilar jaatni imroatun vamaha ibnatayha meni deydilar oysha onamiz oldimga bitta ayol keldi ikkita qizni yetalab keldi tasaluni shay mendan bir yegulik narsa so'radi deyaptilar bir kambag'al ayol ikkita qizi bilan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni hujralariga kelyaptilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamku xonadonlarida albatta boy bo'lsalar kerak narsalari ko'p bo'lsa kerak degan o'y bilan kelyapti eng yaxshi ko'rgan ayollari oyisha onamizni badavlat bo'lgan abu bakr siddiqni qizini uyiga kelib narsa so'rayapti man ikkita yetim qizim bor bering oyisha bir yeguligingiz bo'lsa yordam bering deyapti oysha onamiz aytadilarki ajid uyimda izlab izlab bir dona xurmodan boshqa narsa topolmadim deyaptilar oysha onamiz rasululloh alayhi vasallamni hujralari dona xurmo topdim xolos o'sha xurmoni ham olib kelib bergan edim ayol qo'liga xurmoni oldilarda ikkala qiziga bo'lib berdilar dedi mana azizlar bu rasulimiz alayhissalotu vassalamning xonadonlarini yashash tarzlari onalarimiz hafza onamiz oyisha onamiz o'zlari aytadilarki bizni xonadonimizda haftalab o'choqni tagida o't yoqilmagan kunlar bo'lar edi deydilar o'zlarichi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam yerda yotdilaru hazrati umar aytadilar bir kuni shundoq kirsam deydilar rasululloh alayhi yerda yotgan ekanlar mani ko'rib o'rinlaridan turib o'tirganlarida yuzlariga bo'yrani izi chiqib qolgan ekan ko'rib yig'lab yubordim deydilar shundoq kirsalar rasululloh o'tiribdilar qarasa yuzlariga bo'yrani qamishni izi chiqib qolgan ekan hazrati umar ko'rib yig'lab yuboribdilar ya rasululloh shunaqa qilib yotibsizmi deb yig'labdilarda mana bu kisro yoki rum qaysari yoki eronda kisro podsho bular g'ayridin kofir bo'lsa ham qanaqa badavlat yashaydi podsholari allohga duo qiling sizga ham dunyo bersin debdilar hazrati umardek zot chidamasdan shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam ey umar bizdan avvalgilarda ahvoli bundan ham og'ir bo'lgan lekin sabr qilgan shoshilmanglar hali shunaqa davrlar keladi inshaalloh mani ummatim uchun bularda hamma narsasi bo'ladi deb alloh taoloni va'dasi bilan rasulimiz aytdilar shunaqa yashadilar hech kimini ayoli besabrlik qilib chiqib ketgani yo'q sahobalar ham shunga yarasha munosabatda bo'ldilar ayollariga ilinib bir narsalarni olib keladigan topganini beradigan bo'ldilar shuning uchun azizlar o'qish kerak o'rganish kerak ta'lim olish kerak so'rash kerak erni haqqi nima ayolni haqqi nima oilada bu munosabatlar nima bu bitta to'yda gapirib ado qiladigan narsa emas lekin judayam qo'rqib ketyapmiz agar shu ketish bo'ladigan bo'lsa ko'p bo'lib ketyapti azizlar ko'p bo'lib ketyapti shuni bilsinki bizni oldimizga kirib kitob ko'rib qiynalib ey taloq uch taloq ekan yo'l yo'q sizga boring idoraga boring desak idoraga telefon qilsak bormagan bo'ladi u yashayotgan bo'ladi men bilyapman shu andijonni o'zida kim uch taloqni nikoh qilib qo'yayotganini bilyapman lekin ancha obro'li hurmatli xalq orasida odam ekan sharmanda qilib qo'yishlikdan hijolatmiz lekin agar shu ketishi bo'lsa sharmanda ham qilamiz kerak bo'lsa xalqni ichiga olib chiqib qo'yamiz unaqa odamni unaqa domlaman deyayotgan odamni nima uchun uch taloqqa nikoh qilasan deb ko'ring buni sharmandagarchiligini deb uni burniga suv kirsin biz atay toshkentga yuboryapmiz holbuki yo'li bo'lsa ham aytaylik uch taloq tushmagan balkim oldin taloqi boin tushib qolgandir yoki boshqa boshqa ishlar bo'lgandir uch taloq voqif bo'lmagandir yoki shart qo'ygan bo'lsa sharti baribir ham toshkentga yuboraveramiz sarflasin qiynalsin burni yerga ishqalansin qaytib bu gapni gapirmasin o'zini ayolini hurmatini farzandini onasini joyiga qo'yib qo'ysin u nima qilar ekan borsa haligi domla borsa e toshkentga borsang oltmish ming yetmish ming jarima oladi shuncha yo'lkar qilsa menga o'ttiz ming bersang o'zim qilib qo'yaveraman aka deydik nima unda kitob qanaqa kitob bizda qanaqa kitob bizda yo'qmi o'sha kitob hammamiz bitta mazhabmi ahli sunna va jamoa imomi azam mazhabidamizmi qayerdan chiqyapti bu gaplar boshqalar ham bundoq qaranglar qo'ni qo'shnilarga to'xtab tur sen badbaxt kecha taloq qilib yurgan odamni nima qilyapsan sen qayerga nikoh qilgizding nima qilgizding bordingmi idoraga deyish kerak boshqalar ham aralash kerak bu narsaga bo'ptida deb e'tibor qilmaydigan narsa emas azizlar toshkentga borsin toshkentda surishtiradi boshqa qiladi aytmoqchimanki albatta toshkentga borsa alloh biladi endi nima bo'larkan lekin ba'zi masalalar bor taloq bobida muftiydan boshqasini fatvo chiqarishi mumkin emas fatvoga muhtoj fatvoni faqat muftiy chiqaradi meni haqqim yo'q o'sha kitobni ko'rib mana shu bor ekan mana deb turgan bo'lsang ham shu ishni qila olmaymiz chunki shu gap ish fatvoga muhtoj buni fatvo chiqaradi muftiy chiqaradi avvalo shungacha qolmasin ishlar avvalo tillariga mahkam bo'lsinlar lekin oiladagi mojarolarni hammasi o'sha bir birini haqqi huquqini bilmaganligidan ekan shuning uchun mana hozir kitoblar chiqyapti taloq kitobi chiqdi hadis va hayotni zikr ahlidan so'ranglar chiqyapti diniy idoradan diniy qo'mitani o'zidan bir qancha kitoblar chiqdi faqat kitobni olayotganda o'sha diniy idorani ruxsati diniy qo'mitani ruxsati degan joyini olib bu diniy qo'mitadan ruxsat degani bu hanafiy mazhab degani bundoq qilib aytsak agar shunaqa deb yozib qo'ygan bo'lsa oqib undan o'rganib hayotga tadbiq qilib tushunmagan joyini domladan so'rab borish kerak lekin o'rganish kerak oilani nihoyat darajada ehtiyot qilish kerak azizlar bu omonat bo'ldi bu yerda o'tirganlar hammasi bunaqa emas deb orzu qilaman hammamiz oilasida yaxshi hurmatda qiladigan odamlar o'tiribdi lekin bu gapni gapirishim boshqalarga ham yetkazaylik bir birimizga ta'lim beraylik o'rgataylik o'rtoqlarimizni azizlarimiz oilada mojaro bo'lmasdan iloji yo'q mojaro bo'lsa darrov tushuntirish kerak e undoq qilmagin bundoq qilgin mana bu narsa deb aytish kerak azizlar mana bugun mana bu nikohga sababchi bo'layotgan ukamizga hayotida faqat chiroyli hayot kechirishlarini nikohlarini barakali bo'lishlarini allohdan so'rab duo qilib qolamiz اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة alloh taolo hayotlarini muborak qilsin yangi kelgan kelinimizni qadamlarini bu xonadonga qutlug' muborak qilsin duoga qo'l turgan hammamiz oilamiz bilan tinch ofiyatda hayot kechiraylik farzandlarimizni tirik yetim qilib qo'yishlikdan allohni o'zi saqlasin erkaklarimizga shijoat g'ayirlik bersin ayolini ko'chaga chiqarib mardikorchilik qilib burnini yerga ishqalattirib toptirishdan ko'ra o'zlari nima ish bo'lsa topib olib kelib oilani boqiy oladigan darajada himmat ato qilsin ayollarimiz o'zlarini iffati hayolari go'zalligi muslima mo'mina ekanligini esdan chiqarmasdan o'zlarini ayol degan nomiga munosib xizmatda qilishlikda alloh bularga muvaffaq aylasin وصل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ال الحمد لله رب العالمين الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يخ مختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمن إخوة فأصلحوا بين أخيكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا يعلمون يا ولا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد من لم يتب فأولئك ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله توب صدق الله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم